Відповідаєш, і всі ми, я теж. І все ж, мені здається, зараз береш на себе забагато. І я тебе застерігаю. Прошу, далі може бути пізно. Звичайно, тут не суд. Ми візьмемо до уваги і твої прохання, побажання, тільки ж і ти сюди тверезо. Просів пісок. А хто це повинен врахувати? Тищенко покрутив головою, показуючи, що рішуче не погоджується. Мене застерігати не треба. Просто ми повинні знайти причину докопатися. Ми й шукаємо. Комісія працювала два тижні, відмічено і відхилення від технічного завдання. А твоя поведінка викликає подив. Він скрушно зітхнув, відкинувся на спинку стільця. То що ти справді? Що ж ми в долоні повинні плескати? Ти той і заспокойся. І чого ти все так сприймаєш? Ми тебе любимо і, так би мовити, поважаємо, але давай послухаємо і інших членів комісії. Позаду хтось хмикнув, так би мовити, у директора слово паразит. Нині він вжив його особливо недоречі. Іншого разу в залі б знявся регіт, але зараз панувала така напруга що та єдина усмішка неначе вмерзла в тишу. Тищенко мить повагався, але сів. Ви, товаришу вечірко, щось хочете сказати? Звернувся майдан до молодого інженера в другому ряду, котрий то підводився, то знову сідав, на когось оглядався, але чому не вгадати? бо ніхто не відповідав на його запальні погляди. Майже всі подібні засідання чимось схожі між собою, і не тільки процедурою проведення, а дуже часто настроєм, діловитістю, нудьгою, чеканням чогось виступу, хто насмішить усіх, навіть ставленням до критики. І це засідання здавалося звичайним хіба що тільки суворішим за деякі інші. Але тут звикли й до цього, до суперечок, навіть звинувачень. Дискусія плинула, як плине річка, десь повалить берег, десь украде човна у роззявкуватого рибалки, а десь заграє хвилею. Муртують і підводні течії проте їх не видно, та й натиск води стримує міцна гребля. Але зненацька десь далеко пройшла гроза, і гребля не витримала. І вибухнуло все, і ринула вода, а з нею риба, сміття, паліччя, човни. І вже хтось сам попав у вир, і його понесло в білій піні зіпає ротом, але голосу не чути. Проте ніхто не сподівався, що це почнеться з виступу вечірка. Молодий мовчакуватий інженер, завжди усміхнений, ранні залисини і зачіска робили його голову, схожою на голову стародавнього мислителя, ще й дві зморшки прорізали чоло а обличчя кругле, приємне, чемний, але не запобігливий, певний себе, одягнений охайно, навіть вишукано, чорний довгополий піджак, штани ледь завужені. Пішла така мода. Хрещатицькі стиляги ходять у дудочках, їх виганяють з комсомольських зборів і малюють на них карикатури в перці, смугаста краватка, біла сорочка тільки таїв щось у трохи загадковій посмішці. І всі вгадували її по-різному. Праворуч від столу стояла трибуна, але ні майдан, ні бас не підходили до неї. А вечірко зійшов, поклав руки на краї, і це одразу сповнило його виступ значущості, привернуло увагу.